horri korrika, ongi etorri korrika. Ezkerrik asko, ezkerrik asko guztioi korrikan parte hartzagatik. Euskerak merezi du eta batez ere behar duelako. Korrika gironean eta laitasunez egiten den Euskaran jai erraldoia baldin badaren, ez da kapritxo ziten dan zerbait. Behar dan, ez behar dan, eta utxune batzuei erantzuteko dinamika zendoa da. Korrikaren antolatzaile den aekak, milaka herritarren euskalduntzearen alde lan egiten du. Horietako asko, eskolaren bidez, euskaldundu ez diren euskal herritarrak direlarik. Euskalaren eta euskalduntzearen alde, benetan zerrait egiteko, ezinbestekoa da, iruzurrak alde batera utzi, eta egiatan eskaldunduko duen eskola sortzea. Euskara biziko bada, eskolak euskaldundu behar duelako. Eta honekin batera, unibertsitatea euskalduna izatea ere funtsezkoa da. Azkotan esan dugu UPV-ek ez duela euskalduntzen, baina argi dago, euskara ikasteko eta ikasteko eskubideak ere ez dituela bermatzen. Azko dira adibidea, klaseko edukiak askotan ez dela zegoten dira, eta kasu batzuetan gure izkuntzan klaseak emateko eskubidea ere bukatzen digu, bukatzen digu. Baina klasea ez da leku bakarra. Unibertsitateko beste esparruetan ere euskara bizitzeko arazoak ebienta dira. Administrazioan zartu eta erdal gira dira nagusi. Jende aurrean lan egiten duten pertsonak ere erdadunak izaki. Hau alda benetan unibertsitate euskaldun bat, nik ez dut. Ez dugu nahi euskola berarekin saltzen den unibertsitate espainol bat. Iruzurrik ez, Guk unibertsitate euskalduna behar eta nahi dugu. Zuen, zuen karetek ez zirgute jadanik balio. Azpaldi pasatxiren inauteriak. Euskaldun duen unibertsitatea,